Hola, bon dia y bona vesprada también, o buenas noches, no sé quan estareu escoltant això. Eh, tornem així a un altre programa de La Ciencia de cada Día, este spy de Cabilo Radio, en el que parlem pues, cuestión de ciencia pues, se ens apetís, porque como ya he dicho alguna vuelta de, lo que era antes, que explicaba algún tema així en particular, ahora eh, al cambiar el forma del programa y portar siempre algo así que me acompañe, pues esos aspectos de la ciencia de cada día no están tanto, pero creo que hem mejorado. En fin, anem a comenzar. eh, no, comencem presentant al colaborador de esta semana. Tenemos así a Vicent Pérez García, que me conegut com Vicent. Hola, benvingut. Hola, bona vesprada. Bona vesprada. Eh, como siempre pues, anem a, parlarem noticias de actualidad y después tenemos así un tema del que hablaré, eh, os podéis imaginar en qué hablaremos a continuación y el tema pues, no, no avance. En fin, eh, a la actualidad. actualitat científica en la web. Sí, anem a passar ja a, a l'actualitat eh, científica, a, contar, a comentar algunes notícies recents. El que passa és que això és totalment improvisat. <laughs> Ja ho estàvem parlant eh, antes, Isen i jo, perquè per temps, per calor i per, per moltes històries pues, quasi com hem pogut preparar-nos les notícies. Però bé, intentarem en lo que tenemos así en el guió o en las noticias de antes, intentar resumirles así mm. en directe, a ver lo a ver lo que hice así. Eh, en una noticia que ya vas a comentar en el seu, seu en el programa número 7, que era el que a nombrar como reacciones clíniques, y es que la nau Rosetta, que al seu día eh, para despertat per a, a l'asteroide, un asteroide per analitzar la seva composició, doncs bé, la nau Rosetta esta, que és de l'Agència Especial Europea, eh, ja ha entrat en òrbita en el, amb l'asteroide aquest. Eh, car, eh, la notícia té prou rellevància perquè eh, la, la, la, com dir la maniobra d'aproximació ha sigut prou complicada eh, posaré un enllaç en, en la web en el que es veu un poc com ha sigut aquesta aproximació, hi ha un vídeo molt, molt interessant. Eh, I ara, després d'aquestes maniobres de a poc a poc aproximar-se, ja ha entrat en òrbita i la idea és que tant eh, la nau Rosetta com l'asteroide vagin mm, diguem, navegant per, per l'espai juntes a una velocitat, crec que estan ara un, mateix a uns 100, 100 km de distància, eh, a poc a poc aniran aproximant-se per a eh, fer unes observacions més, mes real si més properes del, asteroide, fins que, ya a una distancia més próxima, el satélite, el, sí, el, la nau Rosetta, soltarà una especie de, de robot, diguem, que es sí que es posarà damunt de la superficie de, asteroide y eh, es i la que analizará composición y y sí, especialmente lo que intenta analizar es la agua que puede tener eh, el, satélite, porque em, desde eh, agua pueden haber restos de restos compuestos orgánicos compuestos que pueden dar información de em, cómo va ser la vida en la Tierra. porque Eh, hi ha una teoria que, que diu que la, la, la matèria orgànica, que va ser la precursora de la vida en la Terra, va vindre possiblement d'un xoc d'asteroides en, en la Terra. I bé, eh, la notícia és aquesta. El satèl·lit s'ha aproximat ja, estan ja eh, orbitant dins de l'òrbita del, eh, del satèl·lit i bé, en breus dies s'espera que en setembre o en octubre, ara mateix no recordo bé, eh, eh, es fa ja la maniobra de, de que este robot, diguem, es posa damunt de, de, de l'asteroide i ja comencen a donar-nos els primers eh, els primers resultats, les primeres informacions. Bé, canviem de notícia. Bé, la següent notícia que jo he triat és que científics americans descriuen els canvis genètics i morfològics que s'ofreix una xargantana durant la regeneració de la seva cua com tot el món sap, la, la, la sargantana, si tu, si tu la toques, hi ha un moment en què ella per si mateixa és capaç de, de, de trencar-se la cua en un moviment d'alerta eh, per tal de fugir. Ah, se la trenca ja soles? Depèn, depèn, si tu la forces. A voltes sí, si tu... No, no sabia que podia fer-ho. Pot fer-ho, pot fer-ho com, a, com, a, com a alerta, no? Uh -huh. Per tal de fugir. Eh, lo, que está, lo que s'ha descrit en este treball és que els autors, eh, mitjançant un xip, microxip d'ADN, són, han sigut capaços d'identificar quins són els gens que s'activen durant aquest procés de regeneració de la cua. Quina és la importància d'aquest estudi? Eh, la importància és que eh, aquesta, aquesta regeneració podria aplicar-se de manera potencial per a una regeneració d'òrgans eh, eh, a, nivell, a nivell humà perquè a més es, es sap que aquests, aquests gens estan també en, en l'ésser humà. Per tant, és una notícia que a curt termini impacta perquè uh -huh. per a un futur, per a una potencial teràpia en amputacions, en regeneració de pell cremada, és molt, és molt important. Clar, però clar, nosaltres, regeneració d'òrgans tampoc és que puguem... Mm, nosaltres, bueno, alguns, no? nosaltres sí que podem. Nosaltres el que passa és que no sabem com a espècie hem decidit que som, només som capaços de regenerar la pell, el cabell, uh -huh. però per exemple a nivell de sargantanes o inclús una altra espècie que s'utilitza es diu l'ajolote, també és capaç de regenerar el braç sencer. Vaya. Eh, per, per tant, s'està investigant molt en aquest camp per, uh -huh. que, per a intentar comprendre yeah. què està passant o què, què, què proteïnes que a nivell genètic, que gens s'activen per tal de traslladar-ho al, a la teràpia al nivell de ser humà. Molt bé, molt bé. Eh, continuo jo. Vale. Eh, eh, uns investigadors de la Universitat de Michigan han desenvolupat un vidre que, eh, a banda de deixar passar la llum, eh, permet obtindre energia per a mm, pues, algun ús, com podria ser calfar un edifici o altra, altra història. Esta història de que, de que els vidres eh, a, a banda de, de deixar passar la llum, absorbisquen part de la radiació que, que reben per aprofitar-la com a energia, és una idea que, que està, fa molt temps que, que es porta, però normalment aquests materials eh, acaben sent un poc, tenien un color un poquet eh, pues, rojos o blaus, segons el, la, el compost químic que se li afegia al vidre per a produir aquest efecte d'absorbir energia. I clar, com diuen els investigadors, eh, uno no és capaç de treballar, per exemple, en, amb una llum de color, que estigui treballant en la discoteca, no? diu ell. Eh, el que sí que han desenvolupat ara són unes eh, substàncies orgàniques que són transparents i, per tant, eh, poden... Eh, eh, no, no tenéis efecte de, de color en el vidre i també absorbeixen part de la radiació que arriba del sol i deixen passar la llum visible i l'altra radiació ultravioleta o la l'absorbeixen i es pot convertir en energia. A veure, és una tecnologia eh, encara que és, eh, és una cosa que està estudiant-se... Com, com? Que serà poc eficient. Sí, això és, això és. Perquè eh, el que han aconseguit és una eficiència de l'1%, o sigui, l'1% d'energia que arriba Mm, és només la que es transforma i s'absorbís. No? Eh, esperen arribar un 5%, mentre que, per exemple, els dos materials, estos vidres eh, amb color, tenen una eficiència d'un 7%. Però bé, ja tenen una família de, de substàncies que poden aconseguir aquest efecte i bé, igual aconseguirem que, per exemple, eh, el nostre mòbil, per la mateixa pantalla, a l'arribar la llum, es carrega la bateria. Imagineu, això ja seria fantàstic, perquè la bateria del mòbil molt la ventilem en, en un dia. En fi, continuem, més notícies. A veure una última explicació per a la malaltia del Parkinson, els prions. Com tot el món sap, el Parkinson és una malaltia neurodegenerativa que cursa amb una temblor en repòs, una rigidesa muscular i demència senil. A nivell histològic s'ha observat que es produeix l'acumulació dels anomenats cossos de Lewy. Són un cúmul d'una proteïna anomenada alfa-sinucleïna que eh, el que produeix és una pèrdua de les neurones. Com a conseqüència d'aquesta acumulació es produeix una pèrdua de les neurones. Uh -huh Recentment s'ha descrit que molts dels casos de Parkinson en, una de, en les etapes inicials de la malaltia eh, tenien problemes intestinals. intestinals. I ara, oh. una volta reanalitzades les mostres d'aquells pacients eh, que ja probablement estiguen morts, s'ha sí. observat que a nivell de l'intestí s'observaven acumulació de cossos de la EVI al, al voltant de lo que és l'intestí, on estan els nervis, ah, nervio vago... Que són els que has dit que tenien que veure en, en el Parkinson. Clar, els cossos de la EVI són l'acumulació d'una proteïna que es diu alfa-sinucleïna. Ja. Aleshores, aquesta observació de que existeixen ja cossos de l'EBI a nivell intestinal va durar a, molt, a, un, a un grup de científics espanyols, per cert, de l'Hospital de Vall d'Hebron, a, a pensar o a plantejar la hipòtesi de que exist, existeix una transmissió de la malaltia des del nivell intestinal fins al cervell. Wow. De fet, eh, aquesta alteració dels promès intestinals també s'ha observat a nivell del bulb, olfat, del bulb olfatori també s'han observat en les primeres etapes acumulació ja. d'aquests cossos. Ah, del levi en el, en el bulbo en el, en, Sí. Curiosament, el, el nervi vago irradia, o sea, irradia la part inicial on es, de, on es detecten els primers cossos de Levi en el Parkinson, eh? quan ja es detecta o quan ja es diu que tu tens Parkinson. Yeah. Quan ja s'observen e-, els cossos de Levi a nivell del cervell, ja la malaltia ha començat a tindre ja símptomes, eh, símptomes clars de, de temblor, i, i vamos, todo lo que todo lo que porta la malaltia, la, la demència i al final pues el, el que ocorre. Què passa? Eh, per què els prions? Els prions els prions s'han descrit com una, una proteïna alterada o truncada que simula una proteïna fisiològica però el que està fent realment és no complir la seva funció. En aquest cas, els autors d'aquest treball estan dient-nos estan dient-nos que l'alfa-sinucleïna podria actuar com un prió. Què fa un prió? Ah, o sigui, però l'alfa-sinucleïna és una proteïna. És una proteïna que a aquests pacients no funciona correctament. S'acumula ah, s'acumula ja. i, i a aquestes neurones eh, que estan perdent-se provoquen l'acumulació d'aquests cossos. És, és a dir, existeix una pèrdua de neurones hmm. que a nivell histològic tu observes que és per acumular, que com a conseqüència això està produint una acumulació d'aquests cossos. I això produeix pues, eh, lo que passa. No? Yeah. Eh, els prions. Sí. Els prions es van fer famosos quant al síndrome de les vaques loques, ah. perquè també s'observava que existien una sèrie d'acúmuls en, en, en les vaques a nivell de cervell que també produïen una espècie de Parkinson. sí, està era un, i, era, un problema de, era un problema de proteïnes, era un, unes proteïnes que podríem dir que eh, estan d'alguna manera infectant a la resta del, del cervell i produint la seva eh, neurodegeneració. Yeah. A nivell de Parkinson, aqu aquests eh, autors eh, plantegen que l'alfa-sinucleïna podria, eh, podria ser com una podria produir, podria estar eh, actuant com un, com un prió. D'aquesta forma es, escampa el síndrome des del nivell intestinal fins al cervell eh, infectant d'alguna forma, no és un terme adequat, però podria, podria dir-se que produint el Parkinson. O sigui que hauria, hauria que veure en les etapes inicials què és el que està ocorrent en l'intestí per a que... Clar. Mm. A part de totes les causes genètiques que, ja, ja. que sol estar associat el, sí. el Parkinson. Esta notícia a mi em sonava i, i recordo que era, que era complexa. Crec, espero que, que hagi quedat clar perquè, <laughs> bueno, així, en aquesta improvisació <laughs> que estem fent, esta notícia... Uf. Ens ha fet suar. Sí, sí, s'ha fet jugar. Molt bé, i passa jo a l'última eh, notícia que tenia per així eh, apuntada, que és mm, una notícia també l'han fet uns, uns científics espanyols, eh, eh està, crec que són de, de la universitat, eh, també de, en Barcelona són, estic buscant-la. Eh, <laughs> Sí, son del, eh, investigadores del Instituto de Química Avanzada de Cataluña, del CSIC, que pertenece al CSIC, y investigadores de la Universidad de Lorraine en Francia eh, y de la Purdue University en Estados Unidos. Es un, estudio que han fet analizando el comportamiento del ozono, del de troposférico, porque a nivel, eh, en las altas capes de, la, atmósfera, en la estratosfera, el, l'ozon absorbeix la radiació solar i es protegeix. però a nivell eh, de troposfera, a nivell més, més baixet, més prop a, eh, a nosaltres, diguem, és, és realment un, un contaminant. I el que s'ha vist és que eh, en la superfície dels núvols, o realment en la superfície de les, gotes, de, de les gotetes d'aigua dels núvols, eh, este, gotetes d'aigua eh, catalitzen i afavoreixen una reacció que mm, eh, mitjançant l'ozó que fa que es creen uns radicals hidroxil, que són, eh, seria OH, que són eh, justament eh, uns radicals que ajuden a, a netejar l'atmosfera, a netejar de contaminants orgànics. És a dir, que pareix que els núvols, a banda de, de donar-nos un poc de sombra i de donar-nos la pluja quan tenen ganes, perquè així portem un, un temps sense, sense que mos cau ni gota, eh, a banda d'això, també afavoreix una reacció, eh, juntament amb l'ozó, que eh, ajuda a la descontaminació o a la, eh, sí, a la depuració diguem, de l'aire eh, troposfèric gràcies a aquests radicals hidroxils que es formen en una reacció. I bé, crec que ja acabem les notícies. Eh, ens ha costat, no sabeu el que ens ha costat, esta improvisació de notícies, però bé, esperem que hagi sigut del vostre interès i continuem. Continuem. Sí, continuem eh, ahora eh, en la segunda sección del programa que, con de habitual en los últimos programas, es una entrevista, una conversa que, pues, al un tema concreto y eh, aquí tenim de convidat esta volta, pues clar, avisen, <laughs> avisen Pérez. Hola, benvingut la l'entrevista. Buena. Ja, ja l'he aprofitat, l'he utilitzat per a esto sobre de, de l'actualitat i ara, pues mira, una entrevista i parlarem. De quin tema parlarem? Pues parlarem del càncer, dels orígens, le, per què és tan important o tan perillós i quins són els mecanismes de, o els mètodes de tractament o de cura, etc. Bé, però presentem primer, eh, vixen que en la part anterior era pues, el col·laborador, ara eh, eh, diguem que com a científic ell és doctor en biologia molecular, Eh, ai, ara no recorde on, on vas fer el, la, la eh, tesis que l'has llegida fa un mes, no arriba, no? Sí, sí, sí. On, on era? Estaves en el física? Departament d'Immunologia i Oncologia del Centre Nacional de Biotecnologia. Molt bé de eh, l'Autònoma de Madrid. Ah, l'Autònoma de Madrid, molt bé. Eh, com acaba de dir, és, és doctor perquè fa, va, va llegir la seva tesi fa tres setmanes, no, un mes, no, fa un mes ja, no? 16 de juliol. Set, un mes ja. Mm. Eh, I bé, mm, Set, comencem. Eh, volia pillar-li per sorpresa i preguntar-li a és una pregunta complicada, jo sé, per a, per a la gent que, que ha fet una tesi. pero al final, antes, porque antes de comenzar, fuimos a un café fue un rato, le he vas a preguntarte en qué consistía la tesis Y trata de la pregunta qué, de qué la tesis. Eso es difícil de <laughs> Es difícil, sí, lo sé. ahora son tan específicas. y bueno, Duc mi... molt de explicar a ma mare. que encara no ho he Pues, avui ho va. El que yo he o he de fer recentment és eh, hem intentat eh, descriure un nou mecanisme per el qual eh, estudiem com és la regulació d'una proteïna que s'anomena piten, que és una proteïna que s'encarrega de modular, d'alguna forma, de controlar la resposta de la cèl·lula front a un estímul eh, de supervivència celular. Què, què, què estic dient? Sí, sí tu, eh, una cèl·lula. Sí. Què és una cèl·lula? Més o menys sí, sí ho sabem, no? Sí, sí. sí. Doncs, una cèl·lula és cada, cada component del nostre cos uh mhm. -huh. eh, individualment. Bé, doncs a nivell celular, la, la cèl·lula ha de, ha de, ha de comunicar-se entre l'ambient exter exterior i l'interior eh, per tal de pues, alimentar-se, eh, respondre als, als, a l'ambient extern, no? Uh mhm. -huh N'hi ha, diferent, ha diferents vies de senyalització celular, diferents camins per a, per a comunicar-se amb el que està passant en, yeah. en l'ambient. I una d'aquestes vies es diu, és la, la, a través de l'enzim d'una proteïna, es diu PI3K. Uh -huh. vale? eh, eixa, e, eixa, eixa, eixa via de PI3K està molt alterada en, en, a nivell de càncer, en els processos tumor, de, de, de tumoració maligna. Què ocorre? A nivell de, normalment es produeixen mutacions en aquests enzims aquests enzims tenen una, mm, tenen una major activitat i el que produeix és un augment de la supervivència celular. Això implica major divisió celular ah, ja. i, per tant, major capacitat de crear tumor. Eh, per altra banda, hi ha tot un sistema de regulació per tal de disminuir l'activitat d'aquesta via. No? I sí. és eh, esta proteïna que es diu pitent, e intenta modular la potència d'aquest enzim PI3K. Sí. Aleshores, Piten també està molt alterat en càncer, entonces tot aquest sistema d'equilibri eh, ha d'estar molt, molt, molt, molt regulat, de manera yeah. exhaustiva per a que hi hagi exactament l'energia sí, no, no, exacta en sí, la cèl·lula. No és ex, un excés de reproducció, etc. Claro, no? claro. Ah. Aleshores, la meva tesi eh, eh, hem descrit un sistema nou de regulació intrínseca entre aquests dos components que, bé. que bueno, això és el que hem intentat descriure. Molt bé, molt bé. No, segur que sí, jo no, no he tingut ocasió de, de, de veure ni presentació ni res, però ja ja tinc una idea de què, de què has fet i per tant, com a eh, ha sigut un treball sobre el càncer, per això van pensar al seu dia que una opció per parlar en, en, en Vicent era parlar de, del càncer i per tant la primera pregunta, igual la primera pregunta evident és què és això del càncer? Eh, el càncer en realitat és un compendi de malalties. No? El càncer s'anomena càncer a, a un procés a un procés en el qual la cèl·lula eh, la cèl·lula que normalment té una divisió molt regulada a nivell d'un òrgan sí. però com t'ha dit abans jo, per exemple, per entendre el que és una cèl·lula la seva divisió, tu pensa en una casa Sí. Tota cada rejola de la casa podríem dir que és una cèl·lula, no? Sí, este, este exemple me contava un poquet antes, està molt, molt, molt bé Gràcies per, eh, per recordar-lo. Eh, que, diguem que cada habitació de la casa seria un òrgan del teu cos. Aleshores, eh, com es construeix aquesta casa és a base de rajoles, a base de cèl·lules. Quan aquesta cèl·lula decidís que... bueno, decidís no, eh, si té, produeix, algun pro... sí. té alguna alteració, uh -huh. comença a créixer sense control, comença a produir rajoles, rajoles, rajoles de manera que el, el teu cos es desequilibra, es desequilibra tant a nivell d'òrgan com probablement a nivell de sistema. Yeah. I això al final desenvolupa tot un procés maligne que a, eh, sol acabar amb... O sigui, el càncer és una reproducció... Eh, descontrolada. Descontrolada de cèl·lules. De cèl·lules, de cèl·lules. sí. Ja. Eh, que a decir yo y es que a mí suena a ver eh, existe en que bueno, no sé si es lo matéis eh, decir que es una reproducción descontrolada o que eh, los mecanismos de control no funcionen. No lo matéis o no se eh, igual? Ni de todo. qué de sabes qué pasa Que, el cáncer es como es un, pas mes en la evolución. La célula és com si es produïra un motí a nivell intern i diu, jo en salte totes les normes sí. jo adquirisc un avantatge front a la resta de les meues cèl·lules, m'adapte al medi yeah. i triomfe dins del teu, dins del teu òrgan. Ja, també, sí. És una manera de veure però també la cèl·lula, per una part, quan es, es transforma de manera maligna, aprèn a com evadir el, el teu sistema de defensa, yeah i, per altra banda, decidís no morir quan internament hi ha una, un sistema que es diu que t'has de suïcidar perquè tu sí. ja no eres una cèl·lula normal. Això és el que volia dir jo, l'apoptosi. la mm. sí, és el que em sonava a mi que... que val, són sí, dues sí. coses. Una, sí, sí. una cosa que és triomfar i aconseguir reproduir-se més, no? I també saltant les normes. Saltant les normes mm. i evitar al mateix temps les normes de morir, diguem, sí, no? Sí, sí. Ja. I, I esta... Eh, ¿Qué significa, mm, saltarse las normes? ¿Por qué? Y aún está el fallo en la célula? Normalmente eh, la errada de las células es producir cuando eh, se acumulan una serie de mutaciones. ¿Qué es una mutación? Una mutación claro. Una mutación a del ADN. El ADN, con todo el mundo sabe, eh, ese conjunto de yetres que dictamina el tu futuro. Sí, sí, sí. Que significa, la información, La el libre de la vida. El libre de la vida, que es no? un montón de, causes que produeixen eh, un canvi de lletres, que es ja. diu una mutació, que altera el teu codi diguem, de proteïnes, el teu proteoma, sí. que altera tota la cèl·lula i quan s'acumulen sol dir-se que cinc mutacions o bueno, estocàsticament parlant de l'atzar sí. poden produir-se, però també eh, el medi pot influir en aquestes mutacions. Quan això es produeix, aquesta cèl·lula adquireix tot un sistema per el qual de manera evolutiva, té avantatge front a la resta. Clar. I es transforma. Ja, o sigui, en un principi és una transformació benigna, mm. perquè tu pots tindre un tumor benigne, un tumor benigne vol dir que tu tens un creixement desmesurat hipertròfic de les teues cèl·lules en un punt concret, sí. que normalment o no passa res, o desapareix, o te l'estirpen, sí. però si es produeix una mutació maligna, o sigui, si, si es produeix una transformació maligna, implica que en un futur, en un futur prou, diguem, eh, prou proper. proper, pot produir-se el que es diu el procés de metàstasis. Yeah. Que és que aquesta cèl·lula ja diu, és que ja no sóc ni... Per exemple, si està produint-se un tumor a nivell de pell, jo ja no sóc ni pell. Agarra el torrent sanguini i, i sóc yeah. capaç de... Ja, ja, ja, ja. D'anar a una altra zona del ah. cos molt bé, crec que estem avançant un poquet en, en, en l'assumpte no? de la reproducció de, del càncer, però centrar-nos un poquet en això que dius de, de les mutacions, sí. o sigui, és hi ha un canvi en, en les lletres, en els, perquè l'ADN no, té... O sigui, un conjunt de lletres de l'ADN és un gen. No? I hi ha, un, hi ha una mutació en un gen concret, una part concreta, pot ser de tot, d'una part... Sí, mm? sí. Però tinc... Claro, o, problema... a, o la mutació és en tot el gen o, o en canviar no. una lletra ja, ja tenim prou. Canviar una lletra ja pot canviar tota la teva vida. Yeah. Canviar una lletra ja pot significar a nivell de codi genètic que quan t'està produint la proteïna es pare i falta un tros de proteïna. Ja. Yeah. Això es diu una truncació, o sigui, tu, tu generes proteïnes sí, que estan incomplets. Eh, eh, igual, eh, i em corregixes, perquè sí. clar, eh, cada gen el que fa és codificar una proteïna, no? És això més o menys. Sí, més o menys, més o menys, sí. Entonces, sí. Si, si falla la codificació de proteïna perquè hi ha alguna lletra... Clar. És el que diu de la proteïna truncada, no? Perquè a l'hora mm. de, de, de transformar-se el gen en proteïna mm. no es fa correctament. Al canvi de la fi és que aquesta proteïna no funciona correctament. Ja. Clar. I si és una proteïna molt important... Clar, perquè són les, les proteïnes són les que realment són les que fan que el nostre cos funcioni. Clar, funciona. sí, sí, sí, sí, sí. Si tu tens una proteïna, eh, si tens una, una mutació en un oncogen, que es diu, sí. eh, aquest oncogen significa que si està mutat va produir-te probablement una transformació maligna. O en un gen supressor de tumor, que és el contrari. Si tu inutilitzes un gen supressor de tumor, una proteïna que a tu es protegeix, tens un problema, perquè ja no saps com controlar-ho. Clar, o sigui, entonces, eh, hi ha una alteració en una lletra de, de, del, del gen, el mm. complet, el mm. que siga, o en tot el gen, i aquesta alteració d'una lletra, per què és? O sigui, per què hi ha una, un fallo en la lletra? Per què canvia? Per què es produeixen les mutacions? Per diverses coses. N'hi ha mutacions a nivell de radiació, com podria ser el Sol, una sí. exposició contínua solar, sí. eh, produeix una radiació que a nivell d'ADN eh, tu estàs modificant l'ADN. Tu després tens un sistema d'intentar re reparar-ho. Però, eh, no sé. la, com diuen, que la, la pell de memòria, tu vas acumulant, vas acumulant eh, defectes, vas yeah, acumulant yeah. errades, quan la cèl·lula es replica, acumula aquesta errada. E, eixa, eixa mutació passa a la següent cèl·lula. Yeah. I això, quan tu n'acumules en eixa mateixa cèl·lula, Varias mutaciones. no, que 10, sí. más o menos. Vale, vale. O sigui que la radiació, un tipus concret de radiació, l'ultravioleta, és en cas sistem, no? Mm. pot eh, diguem, atacar un, un nucleòtid de l'ADN, una sí. lletra de l'ADN i canviar-la. Mm. També Va. hi ha productes tòxics, hi ha agents alquilants, hi ha ah, també, mogolló de... substàncies químiques que produeixen... Sí. Clar, sí, sí. Ah, sí, de veres, sí. sí. Ah, clar, els, els, els, els dioxines, per exemple. Sí, clar. sí. Sí, que en el departament ahí companys treballen en dioxines. Sí. Eh, val, però a part també pot haver una errada eh, en la duplicació... Mm, espontània. Espontània? Sí, també, també pot passar. Però normalment menor... tipus de rades solen estar eh, previstes per la cèl·lula, perquè la cèl·lula és, eh, diguem que és un món hipercontrolat, on tu tens un sistema de reparació que va de manera... El problema és quan tu forces la maquinària... Clar, les alteracions exemple, externes. No? Ara, una exposició a tòxics, una radiació contínua del solar, eh, mil ja. coses, o inclús causes genètiques. Sí. O sea, herència genètica, que també... Val. I aca acabes de denomenar eh, els oncogens i els supressors. Vols sí. dir que hi ha, hi ha un, uns, alguns gens que mm, en relació al càncer actuen d'una manera concreta o sí. tenen una importància... Per exemple, normalment són cogents, oncogents no significa que siguin ruïns, o sigui, estan en, eh, tu les tens perquè són essencials per a la supervivència celular o la divisió celular. El sí. problema és que quan es produeix una mutació en aquest gen i genera una proteïna o augmenta la generació d'aquesta proteïna, el que tu tingues més ganància de funció d'aquesta proteïna provoca un augment de la divisió. Yeah. Aleshores, tu estàs induint una hipertròfia, una, una, un, un dividir sense parar. Clar, són gens eh, i, específics. O sigui, clar, que si s'actuen sobre ells, diguem que mm, és especialment eh, mm. perillós, no? Sí, o... sí, sí, si es produeix la mutació ahir, ja. és més perillós. Ja, ja. I, I al contrari, les gens supressors de tumors són gens que s'ha descrit que són essencials per a modular que no es produïsca el creixement tumoral. Yeah. Quan hi ha una deleció o una pèrdua d'aquest gen, tu fomentes, diguem, eh, el, la transformació maligna. Val, aleshores ja tenim eh, l'origen, no? hi ha una mutació, una sèrie de mutacions en un gen per les causes, radiacions, tòxics, el que siga. Mm. Val, la cèl·lula comença a multiplicar-se o, o a no morir-se quan li toca i un poquet ho avançaves, no? Com es propaga? Sí, no, <clears throat> normalment en les etapes inicials de, del procés de tumoració eh, les euros creixen de manera eh, encapsulada, bueno, encapsulada, en un punt localitzat sí. d'un òrgan, per exemple, el pulmó. Eh, N'hi ha un moment que, que depèn de com siguen les cèl·lules transformades, són, tenen la capacitat d'extravasar-se i ser de l'òrgan de, de residència, diguem, i a través del sistema linfàtic o el torrent sanguini se'n van a un altre lloc, per exemple, al cervell. El pulmó normalment, eh, bueno, te fent, eh, s'extravassa el cervell. Ahí tu tens un problema molt greu perquè tu ja, per molt que es tracten a tu el, el pulmó, està creixent una massa celular en un, puesto, en un lloc no correcte, sí. en el cervell. I, i vols dir que, que eh, eh, quan una cèl·lula tumoral d'algun lloc com el pulmó, dir que el viatge és prou mm, conegut, vull dir que del pulmó va al cervell no a un altre lloc, per exemple, eh, n'hi ha algunes coses que sí que estan prou establertes. Per exemple, el tumor de mama, el primer òrgan que invadeix eh, són les, les, li, els, els nòduls linfàtics de les axiles. Ah. Per exemple, sempre que, sempre que tu es fan un, un tractament de, de mama, vigilen què és el que, ha, què és el que ha passat alrededor, al voltant per si haguera pogut eh, metasta, metastatitzar. O sea, fer la metastasi a un altre, a eh, un altre, lloc concret, o sea, que sí, hi ha algunes sí. tipus de... Ja. Sí. Vale, Sol, sol ser eh, òrgans molt... Primer miren les que están al voltant, porque claro, normalmente es que ah, van sí, sí, al costado. De, o siga que las células al, al, pueden afectar, a, o sea, afecten directamente en un punto concreto, sobre todo, ahí mm. comienzan a crecer, pero también pueden em, siempre, siempre ya una metástasis, siempre pasen o... Siempre no, porque siempre, pero normalmente, eh, todo acaba en una metástasis, cuando tu a la fi tens un procés molt avançat de, de, de càncer, mm. sol acabar en, en metàstasis i sol acabar amb tu. Car però, sí, entonces... quan, ant, quan abans tu erradiques això, menys probabilitat tens de que això derive en una metàstasi. Clar, o sigui que el problema eh, per què és tan problemàtic el càncer és perquè la seva capacitat de reproducció i d'extensió és molt gran. Sí. Mm-hmm. Sí, sí. Hi eh, segons el tipus de càncer o d'òrgan que afecta, la reproducció és major o menor. També ah. que influís? Influís, entonces, el, el, el, la condició física, no? perquè si és tan problemàtic el controlar-lo, eh, o la reproducció, esa, què influeix en aquesta reproducció, sí. en aquesta extensió del càncer? Sí. Eh, se sempre la salut influeix en tot, no? Per exemple, si tu tens una inflamació contínua, tens una inflamació contínua, tens un, una estimulació contínua del, te, del teu sistema immune, com per exemple pot ocórrer a nivell de càncer de colon, del colon, una inflamació contínua. Normalment una inflamació contínua eh, deriva al final en una transformació tumoral. En la part contrària, si tu, és, si tu tens el, el, el teu sistema defensiu està més fluix, tens unes, unes defenses fluixes, qualsevol alteració tu no la pots combatre, encara que siga una alteració eh, d'un una alteració pròpia, un, si tens una, un, un xicotet tumor, però el teu sistema de defensa, l'immune, és incapaç de combatre-lo, sí. eh, esta, probablement triomfe o guanye, diguem, la, yeah. la, el procés de... I, i a banda del, de, de la salut, no? Mm -hmm. com diem, eh, també segons el tipus d'òrgan o de càncer, per dir així, afectat, també la reproducció pot, és més, més ràpida o més lenta? Sí, n'hi ha, ha càncers que són, eh, evidentment, molt més agressius que altres. Per exemple, càncers que estan, estan afectant a, a sistemes que tu ja de per si, a, a un nivell fisiològic, eh, la cèl·lula es dividís molt de pressa, com per exemple la, cel, la pell, la pell està ah, regenerant-se contínuament. Clar. Aleshores, si tu tens una alteració a nivell de pell, eh, probablement la metàstasis a nivell de melanoma, que és el càncer de pell, és molt més violenta o més agressiva eh, que altres càncers més localitzats. Clar, en, més localitzats. En, un, en un... O també si està tocant un òrgan que és vital, com ja. pot ocórrer a nivell de pàncreas. Si tu tens una alteració de, de càncer a nivell de pàncreas i tu deixes de produir la funció essencial del pàncreas, tu tens un problema i és que tu no pots eh, ni generar insulina, saps? Ja. També depèn de l'òrgan, si és vital, si no és vital. Clar. A nivell de cervell, igual. Quan es produeix un, una alteració o una tumulació a nivell de cervell, tu has a perdre condicions, eh, evidentment, sí, essencials. Sí, sí. Ja, ja, ja. Eh, i, I esta reproducció eh, descontrolada, o sigui, el càncer com es para, com es cura, com es tracta? Com es cura? es cura. Sí, cura? no, evidentment, eh, per exemple, el càncer de mama ja s'ha convertit en una malaltia crònica. Ja, ja no és eh, eixa eh, por de, de que tu eh, vas a, vas a, vas, a sí, morir-te per ja. càncer de mama. Normalment ara està tot tan controlat que el càncer de mama ja no és, eh, diguem, una causa sí, de, de mortalitat, mortalitat gran. Sí. Altres càncers estan encara eh, donant molt de què fer. Sí. Per exemple, és d'òrgans vital, el pàncreas, aquests càncers, eh, poquet a poquet, estan, combat, estan combatent-se com eh, tu pots tindre dues opcions, clarament, que són la quimioteràpia o la radioteràpia. Però, en primer lloc, el que es fa és que si aquest tumor està localitzat, mm. ben localitzat, no hi ha res al voltant, no hi ha metàstasis, s'extirpa. S'extirpa, vigilància, eh, pot estar acompanyat de, de quimioteràpia o radioteràpia per tal de previndre que eh, encara que tu hagis estirpat aquest tumor, tu no pots saber si una cèl·lula ha aconseguit, antes de que, abans de que tu arribares, si ha aconseguit destrabassar se i està en un altre lloc. I, I en què consisteix exactament la quimioteràpia o la radioteràpia? Una, les, sí, bueno, les dos. Eh, Comença. La, <laughs> la radioteràpia consisteix en irradiar eh, el lloc localitzat on tu tens el tumor. y irradiar eh, eh, en, radioactividad, ser pues, eh, en, sustancias radioactivas como el cobalto, el yodo, pero concretamente el lloc on tienes tienes el tumor. ¿qué fa, en, esta radiación? En esta radiación lo que tú estás fent es producir una, un, un a nivel de ADN estimulante, <clears throat> eh, un daño no? Un... que estás es Mm, diguem, afectant a aquestes cèl·lules que estan reproduint-se de manera eh, més ràpida que les normals i com es reprodueixen eh, més ràpidament tu estàs afectant el seu ADN produint eh, una alteració en aquest ADN que al final acaba amb, amb la mort d'aquestes cèl·lules. Claro, o sea, eliminar També estàs... sense extirpar, no? I m'imagino que vas a dir és que a banda d'eliminar de, de aquestes cèl·lules... També estàs afectant a les cèl·lules normals. O sea, que, que, que també... Sigui es reprodueixen de manera més lenta, però també adquireixen aquestes mutacions que tu estàs... Clar, és que acabàvem de dir eh, adés, que la radiació electromagnètica en aquell cas era roïna i ara diem que, que curem amb més radiació, o sigui, pareix un poc eh, eh, sí. un contrasentit. I la quimioteràpia no? o, o, o, fa el mateix, eh, són agents alquilants o agents eh, que, que el que fan és eh, danyar l'ADN d'aquestes cèl·lules. Per què danyes aquestes cèl·lules més que les normals? Perquè s'estan en un procés clar. de divisió celular major, més gran. Major, més gran. Clar. Mm. Però la quimio, claro, si es, fi, si es fixes, la quimioteràpia el que ocorre és que també afecta a les cèl·lules normals que es divideixen molt ràpidament, com són les cèl·lules del monyo, clar. com són les cèl·lules del sistema immune, Entonces tu, per això tens major debilitat, tu estàs més, sents clar, més dèbil. La, clar, aleshores el, els mecanismes de tractament són, són massa agressius, és són un problema, agressius, no? Sí. Clar, per això eh, crec, em sona a mi haver llegit en algun lloc no, que els, sobretot els tractaments o la investigació actualment està en funció, igual també té que veure en, en la teua tesi, no? Esos mecanismes de, de comunicació celular, no? Mm. En establir o sigui, en apuntar directament a la cèl·lula, no? per no, no, no danyar totes, sinó només sí. les que siguin càncer, només identificar, però es pot identificar quina cèl·lula té càncer? Sí, hi ha una sèrie de, de diguem, marcadors a nivell de superfície d'aquesta cèl·lula, com si foren, diguem, diguem, eh, la roba uns que pins, uns pins, o això que unes molècules, sí. pins, un, un pin normal, que tu poses un pin, sí. o la cèl·lula, pum, es posa un pin. Ah, Llavors, una eh, marca en la, una marca, en la, una sí, marca. En, la, en la superfície, en la membrana. Eh, no? Eixa és una de les coses que s'utilitza per saber per a saber que tu tens càncer. Tu fas un anàlisi de sang i veuen, per exemple, a nivell de leucèmia, que tu tens un, una, una, una quantitat de, de cèl·lules eh, de, del sistema linfòcit, del sistema linfoide exageradament gran. Això ho fan a nivell de marcatge eh, celular. Yeah. S'utilitza aquesta molècula també per a combatre. De fet, hi ha algunes teràpies que s'utilitzen anticossos immuno, immuno, eh, monoclonals que van dirigides contra aquestes cèl·lules sí. perquè te, el teu sistema immune, el teu sistema de defensa, s'activa i detecta que té que Ah, claro. Con va soles Es trata con, con de dir Con de, lo que de un, luminoso. Esta células de cáncer y lo que, lo que es que el sistema inmune mm. actúe directamente. Es que no es muy efectivo, de momento, Ya, que, que, que parles, dir yo una noticia así, fa no masa sobre este tema. Mm. Este tema. No sé si era sobre el cáncer o el sida, de, ¿no? de posarle, com, sí, com dir-li al sistema immune és com senyalar, esta cèl·lula és la roïna, ataca-li a esta. Sí, sí. Inclús ara n'hi ha, eh, s'estan <clears throat> ensayant alguns sistemes de nanopartícules que el que fan és que tu t'injecten aquests anticossos monoclonals mm, eh, amb, amb boletes magnètiques enganxades sí. i tu agarres una sèrie d'imants i tu, tu tens el tumor ah, en el braç a tu es posen l'imant en el tumor, o sea, en, el, on tens el tumor, <clears throat> i a través del teu torrent sanguini tu conduïsses la teràpia a un punt localitzat. Tampoc és molt efectiu, eh? però s'està sí. ensaiant. O inclús dur la, la, la font de, de, <clears throat> de radiació exactament al punt concret. Normalment poden obrir-te i inclús clavar-te la font de radiació en el punt concret per tal sí. d'afectar. Sí, sí, però sí. també es pot dirigir de manera Ya, ya, ya, ya. Va avanzando, sí. Sí, no, pensé que sí, no? Clar, radioterapia, quimio y la, drástica inicial, bueno, es drástica, pero es la inicial, Es és, la, la la eh, no, es mm. el, cáncer el, el o el tumor. Mm. Eh, si está localizado, Sí, clar, Porque Y Y hi han... M'han mm, vingut dos preguntas al cap. Una es... Eh, hi han òrgans que no s'afecten pel càncer? o tots poden ser afectats? És que lo de càncer de cor, per exemple, no ens sona. Ja, esa pregunta mmm, me l'han a diverses persones <laughs> sí. recentment, però no puc contestar-te. <laughs> Vaja, Pense que sí. Pillat. És que, no sé, m'acaba de vindre al cap, dic, estem parlant d'òrgans, tal, tal, i dic, i, per exemple, el cor, què li passa? No pot, pot haver càncer de cor? O... Esa és una bona pregunta, no, no sé contestar-te-la. Vale deixem ahir, igual si... Eh, de fet, ens... Eh, jo crec que ho vaig buscar, perquè aquesta pregunta es va sorgir a un grup, a un grup de, de lliri, però és que, clar, el cor, què passa en el cor? És que el cor probablement té un sistema tan regulat, tan, tan metòdic de lo que té que estar passant, perquè el cor és vital. Sí, sí, sí clar. Si una no funciona, s'elimina. Però, clar, segur que hi ha alguna alteració, eh, alguna malaltia o alguna que es produeix una hipertròfia o alguna però... Però no, jo no conec... Eh, vamos, no conec. Ja, ja, ja, no, no, no, és que no, realment mm. a mi tampoc em sona. Eh, aleshores, eh, estos mecanismes de, de cura eh, que són un poc agressius, però estem eh, ja parlaves de, de, de com està intentar apuntar perquè siguin menys agressius. Mm. Eh, està avançant-se i hi ha, hi ha esperances, no? Sí, sí, sí. El eh, que s'intenta és que al cap i a la fi el càncer es convertís en una malaltia crònica, que tu hagis de vigilar durant la teva vida, ja. però que no estigues pendent de que se t'acaba la vida, sinó que tu pugues tindre una vida normal eh, amb una vigilància contínua, un TAC, cada 8 mesos... Eh, mm. eh. Ja, ara ja m'he recordat l'altra pregunta que volia fer. I com es detecta el càncer? Eh, Normalment, com sap que, que tal persona té càncer? Normalment eh, és de manera inesperada quan tu tens, eh, <clears throat> per exemple, tu has fet un anàlisi de sang i si apareix una alteració dels teus, dels teus components sanguinis es giren ràpidament per a veure si és que tu tens un augment de linfòcits B o, de, o T perquè tu tens una leucèmia. Yeah. Sol ser sense voler, t'ho trobes. Yeah. A nivell de càncer de mama, tu notes l'aparició del, del tumor. Perquè físicament sí que pots notar alguna cosa, no? Físicament sí. El problema és que com hi ha, un, hi ha diversos càncers que tu no pots notar res, quan te detecten que tu ja es trobes mal és perquè ja el tens molt expandit. Ja, ja, ja, ja. Per això la prevenció en càncer de mama, eh, de yeah. mamografies cada, cada, cada any, depenent de l'edat. De Perquè el problema és que, com estem allargant la vida mitjana del, del ser humà, sí. si, tu, eh, si tu vius més, tens sí, més, més possibilitats d'adquirir mutacions. Clar, perquè eh, torno un poc al principi, que no ho hem comentat, al, a, al, al final, això del càncer és una loteria, no? És una qüestió de sí. possibilitats, no? De probabilitats de que la relació t'afecte, perquè més o menys podria dir que, que la majoria de la població estem exposats als mateixos eh, contaminats, o mateixes radiacions, o a les mateixes mm. condicions, i uns tenen càncer o apareix, a uns yeah. apareix, desgraciadament, i altres no. O sigui, vull dir que és una qüestió quasi de... És, també té que veure que, que el, que pot ser el, el, el el sistema immune funcione millor o... Sí, o, o que tu tingues ja, estigues més sensibilitzat a nivell genètic. Genètic, clar. Perquè... Ah, hi ha càncers que, que són familiars. El càncer de mama hi ha alguns gens que estan molt relacionats que a nivell de família has de vigilar-lo. És el cas que tu em dies sí, d'Angelina. Sí, sí Angelina Jolie crec que va ser, no? que es va estirpar un pit o els dos pits perquè tenia aquesta gent... A nivell familiar probablement Clar. no va tindre. Ja, una prevenció, diguem, igual un poc... Eh, poc radical, però... Radical, sí, però bé, sí. sí no, no, eh... sí és una opció. Mm -hmm. Molt bé, i ja per acabar, una qüestió que també comentàvem, que mm, a mi em, em va vindre al cap mientras pensava en, en, en, esta entrevista y tal, y es un càncer i un tumor és el mateix, perquè el càncer normalment té unes connotacions negatives, però tumor, no sé, és el mateix. Hi ha una diferència tècnica, per dir així, o biològica entre un càncer i un tumor? Jo pense que es parla de càncer, es parla de càncer quan ja adquireix un, un component maligne. A, a tu es diagnostiquen càncer, quan ja tens un component maligne, quan, la, quan es produeix una transformació que tu a nivell histològic, en, un, diguem, en una mostra, sí. ja saps que aquesta cèl·lula ja no és normal, Aquesta cèl·lula va a ser maligna. En canvi, un tumor, per exemple, un mioma, un... és una hipertròfia de les cèl·lules que adquireix un volum celular, un bulto un bulto. Yeah, Però sí. aquestes cèl·lules tu les, les observes, les, tècnic, les tècnics de laboratori les observen i veuen que són normals. La morfologia, perquè una de les, de les coses que primer es fa és veure la morfologia celular. Si tu mires la cèl·lula i veus que té dos nuclis, que té... Eh, té ja saps que això no, pot, no, sí, això no va bé. Aleshores ja, ja, ja, ja comença a ser... Eh, ja tenen que estudiar-ho. Yeah. En canvi, un tumor benigne, que és un tumor, és una hipertròfia celular localitzada se extirpa y, es queda en el nivell de tumor. I la diferència entre benigne i maligne, perquè què un es queda en benigne? Es queda en benigne perquè aquestes cèl·lules no acaben de transformar-se de manera maligna, no acaben d'assolir el nivell de jo ara sóc capaç ja, d'anar-me'n ja. d'este tumor i, i, no acaben de, de, de, de convertirse en cáncer. En cáncer. Claro. Mm. El càncer, diguem que és el, el, el, la reacció i la evolució d'esta cèl·lular descontrolada i el tumor és ese, mm, com has dit, bulto, no sé com has dit, esa hipertròfia física sí. en una part del cos, sí, no? Sí, diguem més controlada. Més controlada, ja, ja, ja. Eh, molt bé, pues, jo crec que ja, ja podem anar pensant en, en acabar esta conversa al voltant del càncer. Ja, ja hem vist eh, l'origen eh, com que com quines alteracions són les que produeixen el càncer, que al final és una qüestió de loteria, però hi ha una manera, de, de per tant, d'evitar o de protegir-nos contra el càncer? Pues no, no eixir al sol, no prendre el sol Home, i no... Sí, el, el problema del sol és que el sol també és necessari, el problema és que hi ha que, hi ha que prendre-lo en... en... Mesura. En mesura, com tot. Ja, ja, ja molt bé. Alimentació, sempre ho diuen, no? Clar, sí, una, una vida equilibrada i sana, no? Mm. Com tot. I no pensar en, en res. Sí, no? Perquè la qüestió anímica també influeix, també, no? Tot, sí, a placebo sí. o no, però... Sí, sí, influeix. clar, supòs. Clar, clar. Eh, perquè és de veres, el càncer no es contagia. Mm, no és una no. qüestió vírica, no? És una altra Hi ha alguns càncer que es relacionen, per exemple, el papiloma papiloma, el virus de, saps? De, hi ha alguns càncers que sí, però que... Però que tenen un origen víric, víric. però al final la qüestió és una, eh, un descontrol en les cèl·lules sí, que no té res que veure. Sí, sí, es pot erradicar, vamos. Que... Ja, ja, ja. ja. Molt bé, espero que hagi sigut del vostre interès esta conversa al voltant del càncer, que, que jo per almenys jo m'he enterat de moltíssim, moltíssimes coses que no sabia, perquè crec que tots, eh, com això del càncer acaba sent un tema un tant tabú, eh, encara que el tenim a l'ordre del dia i tots coneixem algú, tenim proper algú que patisca aquesta malaltia, al final la nostra informació, la nostra construcció del que és eh, un càncer o un tumor, és un poc d'informacions inconexes que anem construït un, una, una idea que igual pues, no, no tenim molt clara i eh, el que hem intentat avui així en, en el programa de la ciència de cada dia i, i en Vicent que, que controla el tema eh, donar esta idea general del cáncer. y ven eh, así a el programa, es despedim. Eh, gracias por haber haver y haber aguantado esta horeta más o menos que me está así. Ya eh, sabéis que si tenéis algún dubte o alguna, no sé, alguna aclaración algún comentario podéis así en la web o a mí por correo o en persona o en el Twitter, Sabéis que sóc arroba no el, el blog. Eh, encara que también he de dir que, mira, ya que estem, aprofito y faig propaganda, eh, comencen un no blog que es de H2O, dos os al final, h 2 owordpresscom en el que cuestiones de ciencia iré por les por por ejemplo el podcast este, eh, enllaçaré en la, en la web del Cabilón y ahí puede también també algún comentario. i bé, res més, moltes gràcies Vícer de nou tu, per haver Pere. participat en el programa, per haver eh, eh, haver-te atrevit a aquesta improvisació sí. de notícies al principi que hem patit Mare i hem suat, hem suat però bé, moltes gràcies de nou eh, bon dia o bona vesprada i ens veiem pues, en, en voler fer el següent programa moltes gràcies, adeu, adeu.